Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, nesau pataikauti. Kiekvienas mūsų tiesirūpina būti artimui malonus jo labui ir pažangai. Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet taip, kaip parašyta. Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė, Dievo garbiai. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo tiesos, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Pagonėms išpažinsiu tave, tavo vardui gėdosiu. Ir vėl sakoma, čiaukitės pagonis kartu su jo tauta. Ir dar, Girkite visi pagonės viešpatį, te aukština jį visos tautos. Ir Izaijas kalba, ateis Jesės atžala, tasai, kuris pakils valdyti pagonių ir jo vilsis pagonis. Taigi vilties Dievas jūs gyvenančius tikėjimu, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybė būtumėte pertekę vilties. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Aš jums parašiau kiek per drąsiai, norėdamas jums tai priminti ir remdamasis man Dievo suteiktąją malonę, būti pagonims Kristaus Jėzaus tarnu ir kaip kunigui skleisti Dievo Evangeliją, kad pagonis taptų priimtina atnaša pašventinta šventosios dvasios. Taigi Kristuje Jėzuje aš galiu pasigirti Dievo darbais. Juk nedryščiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonis paklustų žodžių ir darbų, ženklų bei stebuklų gale ir Dievo dvasios galybė. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus Evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. Be to, maniau esant garbingiau skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, ir nestatyti ant svetimų pamatų, bet kaip parašyta, pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję. Todėl aš buvau daugel kartų sutrukdytas ir netvykau pas jūs o dabar šiuose kraštuose nebeturėdamas kitų užmojų ir jau daugel metų trokšdamas atvykti pas jūs, aš apsilankysiu keliaudamas į Ispaniją. Turiu vilties keliaudamas pro šalį, išvysti jūs ir gauti paramos kelioniai, prieš tai bent kiek tarp jūsų palsėjęs. Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiems patarnauti. Mat Makedonija ir Achaja – nusprendė padaryti rinkliavą Jeruzalės šventųjų beturčiams sušelbti. Jos taip nusprendė ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Jeigu pagonės tapo jų dvasinių gerybių dalininkais, tai privalo jiems patarnauti bent medžiaginę paramą. Taigi baigė šį reikalą ir rinkliavą jiems tvarkingai atidavęs, aš keliausiu pro jūs į Ispaniją ir žinau, kad atvykdamas pas jūs atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę. Todėl aš raginu jūs, broliai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios dovanotosios meilės dėliai, kartu su manimi ir už mane kovoti maldomis Dievui, kad būčiau išgelbėtas nuo netikinčiųjų judėjoje, kad mano paslauga Jeruzaliai būtų primtina šventiesiems ir kad Dievo valia, su džiaugsmu atvykęs pas jūs, atsigaivinčiau jūsų draugėje. O ramybės Dievas tebūnė su jumis visais. Amen.